Luisa François Pichet estis franca cantistino cae componistino. Sia patrino estis la cantistino Jean-François Tesny, quiu instruis musicon al sia filino, quiam Luisa estis ancora u infano. Si zorgis que la knabino ricebu bonan musican educadon en lerneio, cae poste ce la componisto Adolf Adam, ce ciu Luisa studis componadon cae orchestradon. Post siei studoi, Luisa Puchet comensis componi cae interpreti sian propran musicon en concertoi au en burgei salonoi. Ec de 1830, Si famigis pro siei romansoi cae canzonoi. Si componis pli oltri cent romansoin, quies textoin vercis sia ezzo, la liricisto Gustav Lemoine, cun quiu si ged sigis en 1845. en Multae el tiu romansoi estis excepte popularai. Ili estis publicigatai cae cantatai en concertoi de la tiamai interpretistoi, sed ancau de Loisa Puget mem, quiu concertis en Francio. Quancam Loisa Puget estis plei productiva, cae juis sian plei grandan successon en la iaro 1830, gis 1840 Si canzonoi canzono ciu iare, yare inter 1833 kai 1853 en illustrita i volumoi. Ofte si canzonoi canzono presentigis en monaheioi en knabina i los lerneioi kai en salonoi. La plei grava i componajoi estis traducitai cae aperis en Anglio, Germanio cae Usono. Lau vortoi de la music recensistoi François Joseph Fetis, ciei componajoi havas spriton cae gioion. En 1841, Lemoine cae Adolphe Denry scribis melodramon quiu estis basita sur la plei successa cae fama romanzo de Pichet, ie la grazzo de Dio. Quiu inspiris la ideon por la Linda de Jamuni de Donizetti. La vercoi de Luisa Bichet estis fonto de inspiro por componistoi quiel Henri Bertini, Adolphe de Carpentier, Car Czerny, Henri Er, Franz Inten, Friedrich Kalkbrenn, kai Henri Rosselin, cioi faris virtuosa inclavare in adaptoin de siei romanzoi, plue pliigante sian popularetson. Multae il siei componagioi ancau aperis en endonoi con guitar a Quelcain el tiui interpretis conata i guitaristo i exemple Mateo Carcassi Luis Apuchet estis considerata la unua stilulino de la Franza varieteo. Anca usi inspirigis en vergo idealia e autoroi exemple la romano Leone Leoni de sia amicino George Sands inspiris Luisa Puchet por fari la romanzon de la sama titolo. Aliai componajoi en sia productado includas vercoin por solu da piano same kiel quadrila ensemblo por quar manoi. En 1836 Si componis comican operon en unu acto, La maligna oculo, cun libretto di Urgene scribe cae sia etso Gustav Leman. Gi estis en senigita si la nazia teatro de la comica opero cae ricevis mixita in recensoin. Hector Berlois severe critiquit gin en 1879, ce la gimnasio, si presentis alian opereton titolitan La Nocta Lumo. Malgrau sia successo, Luisa Puchet havis finanzaen malfacilajoin en la 1850 iaroi, versaine causitei de sia patro Josef Puchet, quiu speculis cun sia mono. Ciam la SACEM, Societo de Musicae Autoroi, Componistoi cae Eldonistoi, estis creita en 1851, Luisa Puchet estis gia unua virina membro.